Tú me dices, mamá, ¿qué quieren hacer? Date de prisa que quiero meter. La noche está buena y vamos a romper. Si es como tú dices, eso lo vamos a ver. Yo no soy tu noviecito que fronte no tiene. Tú me dices, mi amor, y te busco en el BM. Tranquila que yo no soy ese charro. Pero si tú me dices, lo hacemos dentro del carro. En el panty, pa' allá o pa' adentro, pa' afuera. Tú me dices, mi amor, lo hacemos de cualquier manera. Contigo. linda, plebe duro pero por detrás. Tra, tra, linda, plebe duro pero por detrás. Esta media gordita pero chupa chévere. Eso en cuatro no se ve. Después de ocho traje mi par de pencos eh. Con la luz apaga eso no se ve. Tú tienes una linda, yo voy tengo tres. no se ve, ay, bota Ay, A ver, no soy tu necesito que fronte, no tiene como me dice mi amor y te busco en el DM. Tranquila que yo no soy ese charro, pero si tú me dices, que vemos dentro del carro. En el panty pa' el lado, pa' dentro y pa' afuera. Tú me dices, mi amor, lo hacemos de cualquier manera. Porque yo quiero de the remix. ¿Qué quieres te abrir? Pues lo que quiero yo es eso que tienes. Yo te deseo también. Desde que te vi no me va bien. Y tú pichea. Pa' que nadie vea. Cuando estás sola me llama buscando del sexo. Yo la jalto a beso y me meto bien beso pa' que vuelva. Desde la escuela te acuerdas. No te enojes. Si sabes que hago pues ¿me PMK, la combinación perfecta.